Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 25, 1987 Itinalagang pangalawang resident bishop ng Diocese ng San Jose si Bishop Leo Drona ng Society of Don Bosco. Siya ang kauna-unahang Filipino Salesian priest at kauna-unahang Filipino Salesian Bishop. Ang Diocese ng San Jose ay nabuo noong 1984 sa ilalim ng direksyon ni Pope John Paul II. Binubuo ito ng lungsod ng San Jose at mga lalawigan sa Hilagang Nueva Ecija inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.